Eh, bueno, m'ha agradat molt, és un, com un viatge on vas immergint, submergint, vas submergint i pues, si deixes la ment en blanc vas sentint la música pel cos i com la música toca diferents parts del cos, no? sé, és el que és. M'ha sorprès, m'ha agradat molt. Mhm. I la sensació també del, de la taula que es mou, que, és, no? que t'ajuda no? a submergir-te en aquell món a, a, audio, a, a audiform, amb les abelles molt maco, molt agradable. Molt bé. <laughs> Una sorpresa. La instal·lació m'ha agradat molt. El tema és que, eh, com, com hi ha gent a, la, a darrere, a vegades les veus de la gent així, eh, però bueno, estava bastant concentrada i és una mica així, no? Que, I jo pujaria una mica el volum o posaria que es, que es pugui moure el volum, no? El volum, ok. Eh? Perquè a vegades, jo a vegades uh -huh. feia així per tenir la música com més, més, més a disc. Perquè penso que està una mica baixeta. baixeta. O que es pogués així tu també... Sí, sí, entenc, entenc. Eh, regular. regular, regular Després mica. flipar, flipar, m'ha flipat. Jo m'he me he súper, ha sigut mm. molt... Pam, pam, amb les abelles, no? M'ha agradat molt. Molt bé. Ui, m'ha encantat. M'ha encantat, no sé, era molt relaxant i a la vegada era molt curiós, és mo sobretot els moments de molta vibració. Hi havia un so que m'agradava molt, que era el que està al paladar, que és com petites xispetes, no sé, com, com si mitjades caramels i els petaceta sí, que t'exploten sí. ahí en el paladar. Sí, sí, sí això m'agradava, m'agradava molt. I no sé, m'ha encantat, la veritat és que m'ha encantat l'experiència, molt, molt relaxant. El, a l'inici sí que és de veure que estàs ahí com hi ha gent, però arriba un moment que desconnectes. Passades 5, 6 minuts, o sea, hi ha un moment que si tens els ulls tancats desconnectes completament i estàs en, en, un altre, en un altre espai completament diferent. Un espai molt líquid. Molt líquid. Líquid, me donava la sensació de que era un espai líquid, no sé, no sé, no sé per què. Líquid, o sea, líquid viscós, no sé com, no sé com dir-te-ho, però em donava la, la sensació la sensació eixa. Bueno, la mel és líquida i viscosa. Sí, no sé, era un, una sensació un poc, un poc estranya, però sí. M'agrada molt l'experiència, m'ha paregut superxulo. Eh, bueno, ha sigut una experiència molt agradable, és la, la, primera, la primera vegada que ho faig i primer costa entendre el moviment d'on ve, si de la música, les abelles, eh, quedes no, absorta en, en aquest espai que és totalment nou. Uh -huh. uh, felicitats per la feina. Bueno, Està molt, bé, guai. Molt bé. Està molt guai. No, no, m'ha agradat, eh? Okay. Vull dir, que m'hagués quedat més, eh? Quasi que estava allò com hipnotitzada. <laughs> Ja, ja, clar. Sí, sí, molt sí, xulo. Sí, sí, sí. Molt guai. Perquè al venir un diumenge sempre és complicat perquè hi ha com bastanta ja, gent. Sí, tal, molesta una mica el, el soroll de, de l'altra gent. Algun cop m'he tret el casco perquè m'estava com... Mm. Però bueno, perquè m'han despertat ara aquests col·legues, que si no em quedava més temps. Clar, clar. No, no. Molt bé. Molt xulo. Bueno. Està molt guai. Molt bé. La veritat és que mm, quan ho escoltes només 10 o 20 segons eh, és, no, no, no té res que veure que si estàs allà escoltant-lo 20 minuts, perquè, diguem-ne, no, no, no, no aprecies la, la, la, la diferenciació, no? I llavors també que, a veure, jo al principi quan, quan m'he posat a la taula m'ha fet mal al cap pel pum, pum, pum, però després el cos se t'acostuma a aquests pum, pum, pums i, ostres, disfrutes després, realment. Molt Pues mi experiencia ha sido bastante parecida. Eh, estuve a punto de quedarme dormida. Aguanté un rato más. La experiencia fue interrumpida también por niños que se sentaron muy cerca de mi cabeza. Ah. Entonces noté ¡po, po, po! de ruido y me sacaron un poco de la inmersión y el viaje. Pero bueno, me gustó mucho más que las zonas ápticas sin el añadido de las abejas y de la interacción con las abejas. Es decir, la vibración ya me esperaba que hubiese vibración con las frecuencias, etcétera, y me gustó mucho y es muy relajante, etcétera. Pero luego a nivel sonoro me gustó mucho también en particular más que la vez anterior que lo había escuchado. Okay. Me gustó. Y me, me, estaba a punto a punto, si no llegase por los niños me quedo dormida, de hecho. Mm. Muy relajante, muy... Sí, ve um, la sala completa no, on està la instal·lació és la que, la que m'ha agradat més i la que destaco però per sobre de les altres amb molta diferència eh, pel tema aquest de la realitat ampliada, no? tant visual no? com, eh, com sonora, no? com, eh, com vibràtil. No? I, i, bueno, I és una instal·lació que si no sapigués res de res eh, m'agrada com a parell de massatge. Val? Ah. Això, això ja per començar. Sí, sí. Uh -huh. Però després, eh, sabent el que diu el cartellet no? i algunes coses que, que m'heu explicat, o sigui, a mi em mm. quedava dubte si la, si la música mm. eh, és una música que, així random, no? que, que s'ha posat allí sobre perquè, perquè queda bé i queda així com eh, chill, no? Uh mhm. -huh o si això tenia com una, una arrel més complexa, més connectada amb, eh, amb la música. Ara ho comentàvem i, i en diu... Ara us explicaré en detall, però així és per la, la gravació que estem fent ara que quedi registral. Un instrument dissenyat amb l'estructura de les abelles, en el vale. sentit basar-se molt en les seqüències de 6, de 12, de 18, els hexàgons, els mhm. angles que tenen els hexàgons, aplicar-los a freqüències, bla, bla, bla. O sigui, com, com un instrument molt dissenyat amb vale. el seu món. I els sensors que hi ha um, en, eh, en curs de, de, de la RUS que estan afectant tot aquest algoritme, tota aquesta construcció que es va passant. Dintre també pot haver-hi algun randòmic, però d'alguna manera és com una cosa de multicapa que van passant com diverses coses però que o sigui, estiguin molt dissenyats per la... Puguen, es pot dir que, que s'està generant música en directe, no? A partir sí, sí, sí. De, del sí, sí. moviment. Sí, pues, sí, sí. pues, és en directe. Vale, sí, sí. Pues, pues això sí, sí. trobo que s'ha d'explicar millor. Clar. I ja està. Si el tema és com un... Eh, com, com un... Això tanca el sentit per mi. Mm-hmm. I a lo millor amb, amb el que ja has escrit i la teva experiència pues no, no arribes a saber que jo és música en directo, una jam session de <laughs> algoritmos y abejas. Muy bien, pues eso, exacto. Ya en mm, El recurso ya lo conocía, entonces esta vez no fue tan eh, física, no sé cómo explicar. Mm, sigue siendo un, masaje sonoro y a la vez un, un, sueño así muy, muy profundo y sensible. Y esta vez tuve más imágenes eh, cinematográficas. Y como Said antes nos habló de las abejas robots, pues yo me hice mi película <laughs> con las abejas robots. Y, me metí ahí y estaba un poco como en Red Runner y, era yo la abeja viajando por ahí. Y luego dejé un poco de, de volar y me centré más en, en mi cuerpo, en las vibraciones, en los bajos y, bueno, fue un placer, otro viaje, pero sabiendo cómo iba a viajar, en qué nave me iba a subir, que la primera vez fue todo novedoso y quizá más impactante, tengo que reconocerlo, pero fue un buen viaje también. Bueno, pues he estado en la instalación de Shams de las zonas ápticas y bueno, ha sido una experiencia muy singular e interesante. Y a ver, con la mezcla de las imágenes, el sonido y el tacto, pues ha sido un viaje, ¿no? Entonces las imágenes y el sonido me han transportado directamente al enjambre y me, ha invadido una sensación como de cuerpo colectivo, de ser muchas, de sentirnos cerca, oírnos, vernos. Con la vibración, pues percibía también el, zumbido y bueno, se, mezclaban ¿no? el zumbido con la vibración, el sonido y, y tenía con mucha intensidad. Y bueno, con esa sensación de cuerpo colectivo, de ser muchas, de tener un objetivo común, a pesar de tener un estado como mental bastante absorto por el ritmo de trabajo, pero bueno, a pesar de eso, de sentir esa fuerza de grupo haciendo algo común, he tenido un momento en el que me he desconectado y ha sido al escuchar como de fondo desde algún lugar una melodía más allá del zumbido general y entonces he tenido un momento individual en el que como abeja he pensado, oye, eh, ¿quién ha puesto esta musiquita? No sé qué abeja es la responsable, qué abejita es la responsable, <laughs> no sé, ha sido un poco raro. Me intrigaba de dónde venía he tenido ese momentito. Y por otro lado, las vibraciones eh, en la tabla, con el tacto, en las palmas de la mano, en las piernas, la cabeza y la espalda, pues hacían que mi cuerpo pues perdiese peso y se quedase un poco suspendido. No sé, ha sido muy interesante, la verdad. Y repetiría otro día. Bueno, es bastante inmersivo es, obviamente es difícil como no hacer la comparación con las zonas ápticas, Obviamente aquí hay una capa más que de alguna forma también es muy importante, que es la capa visual, que te ubica y como de alguna forma le da eh, una narrativa a ese sonido, que es la narrativa de los movimientos, de las abejas, el lugar, la posición, lo que está pasando. Funciona muy bien la relación, va a ser una relación totalmente homogénea, sincrónica, funciona muy bien. Creo que se podría explorar más el tema de la inmersión, o sea, es algo como que queda para explorar bastante más, pero la relación entre audio, vídeo y, cuerpo funciona bien, está muy bien lograda, es un buen viaje, mm, de alguna forma te, estás volviendo abeja o te estás... Mm, estás empatizando en este mundo por un momento, ¿no? que creo que es uno de los grandes logros de esta instalación. lo de lo lo de, las vibraciones y esto de las abejas, pero había un, el sonido, no sé, me era como en algunos momentos que me daba un poco de, de asco o de grimilla. De grima. el sonido o las imágenes. El sonido. El sonido. Sí. Mm. Y bueno, que también y había algunas mm, no sí sí también lo, lo que también me sentía como una abeja también en lo de Mm, de las vibraciones que era como si volese. Si volese. Ah, bueno, no, no. Es que... No, no, sí, ja està. A veure, a mi m'ha agradat molt i la sensació que em donava era un poc canvis d'estats de, d'humor, no? Perquè n'hi havia moments com molta calma i molta pau i després n'hi havia molta agitació, molta, molt rebombori, no? I molta com físicament, no? com, com un estat alterat. No? I, i m'ha agradat molt perquè sí que és veritat que en la sessió, eh, en els 20 minuts, sí que donava temps a, a fer un poquet més la, la, la visió introspectiva no? i, i, i m'agrada molt, la veritat sí. Mm-hmm. Molt bé. Pues nada, pues me transportó totalmente viaje astral, no sé. Eh, me encantaba las, también la vibración del suelo, ¿no? De, de, la, de la base esta. cómo iba vibrando. No sé, a veces compaginaba con el sonido. Y hubo un momento que es como que me estaba llevando totalmente viaje astral porque me estaba durmiendo y me estaba yendo a otros, otros mundos. Hasta que llegaron unos niños y interrumpieron todo ese, <laughs> ese sueño. <laughs> y, dije, bueno, voy a dejar. Vi un grupo de personas gigantes y estaban todos mirándonos como diciendo, queremos ver lo que estáis sintiendo. <laughs> Lleváis mucho tiempo ahí acaparando los casos. Bueno. Pero maravilloso, sí. Gracias. Bueno, igualmente la acaparándola porque ya estabais. Ya es eso. Hemos claro, hecho esto el, que, para mí no tenía final. Era como. No llegaba al final nunca. Era como. No sé cuándo se acabe la cinta. Sí. <laughs> No, no hay, no Puedo quedarme aquí eternamente. No hay, cinta, <laughs> Por eso. Ya. <laughs> es un programa que va haciendo cálculos y si no lo paras está ahí. Claro, por eso. Dando vueltas. Y... Bueno, pues merci. la vibració ha entrat en el look, m'ha agradat molt, i la faria encara més immersiva fent que fos com un nínxol on et fiques a dins i les projeccions les tinguessis a sobre, per poder sentir-te tu dins del rus. Alguna cosa més? M'ha encantat. <laughs> bueno, la, mm, el so m'ha agradat molt, Eh, sembla quasi, quasi que hi hagi una curadoria de so, que això és curiós perquè suposo que és, no, que és random, que és una cosa que es repeteixen algunes vegades, d'algunes vegades, però altres eh, que hi hagin unes bases fetes, no? No sé si això és veritat o no, però a mi m'ha semblat una mica així. I la part de vibració pel cos m'ha anat molt bé pel cos, però per la cabeça no els golpes que eren de més, més baix i mm. tot, m'ha donat una mica de... Era com, això li farà bé al meu cervell o, o no? no? Eh, llavors m'he tornat, m'he quitat el, els auriculars, després me l'he tornat a posar i tot, i, però crec que no ho sé si buscant una mica d'una altra tonalitat o buscant un altre so potser sigui més beneficiós per la cabeça. Això és que a mi m'ha semblat una mica fort. Potser jo estigui en una, en una situació que, o en, en un moment que no em va bé, no? sentir tant, tant el, el eh, golp de baix als, a la cabeça. D'acord. No sé, pero es interesante es interesante no? el que pot producir esta vibración al teu cos. Segurament amb més temps i tot, si uno ho fa tots els dies, potser tingui una experiencia más completa y pugui dir més. Molt bé, Bueno, em, nada, impresionante ahí la experiencia, no sabía que las abejas producían tecno. <laughs> Eh, es, un tecno además como atemporal, porque es un tempo roto, ¿no? No sigue un beat ahí constante. Entonces está guapo. como, Son secuencias de 6 en 6, claro, es un 3x4. Bueno, es como una polirritmia, Y bueno, es como. Nada, un poco fuera de lo, común, ¿no? Original. Y sobre todo que salí de ahí vibrando todavía, buena vibra. Y bueno, eh, me montaría uno en mi casa, mira. <laughs> para cuando me levanto ahí a la mañana, ahí, ahí sincronizar ahí, vibrar bien y empezar ahí la jornada guay. buena vida. Así que por un momento me sentí una abeja, de hecho. Mm. Así que dale, felicitaciones, la verdad que fue un buen trabajo, mola mola. impresión. <laughs> es casi universal, no? Muy <laughs> bien, universal. Animalista y de todo. Muy bien, Sí, eh, que va con ese... Muy interesante. Eh, gracias, bueno. ¿Quieres que diga más? Eh, lo que quieras tú. Ay, ah, ay, ay, que... ¿Qué, te ha parecido, o sea, tú mismo? Bueno, en el entorno con abejas, genial. E, eso que ya eh, he tenido la experiencia antes, pero esta vez con las abejas, o abejas en mi mente, porque tenía ah, ojos cerrados. Pero sí, e, e, eso da un poco más ambiente específico. Antes yo eh, ah, tenía que crear eh, el ámbito de... Pero esta vez mm, estaba dentro, enseguida. Bueno, ah, y ah, de verdad que las operaciones me fueron muy bien. No <laughs> ¿Verdad? Quería decirte algo más profundo, pero <laughs> no. Esa es mi impresión. Muy bien, muy bien, gracias. Yeah, yeah. I mean, thank you. Mm, you're I welcome. Think, I think there are uh, several kinds of experience uh, that I realized. One with the ice shots, I would say. Mm-hmm. is something totally different from when you look at the screen. because I think the humans are more easy to connect with the sounds. Hmm? And I realized that, you know, and it's shot you go into more easily. Mm-hmm. And I think I realized, like, now I realize, like, real good electronical musicians like Elaine Radic, okay. you know, yeah. they actually, without knowing, I think, they are doing the same thing. Mm-hmm. So it's th- this level of mm-hmm. sound, I say. Mm-hmm. And if you look to the screen, I think uh, you start to think what they are doing. You know, you try to analyze. Hey, eh, are they mm-hmm. leaving something with the mouth, okay. etc. But then also, I mean, thanks to the sounds, after five minutes at looking to the screen, I mean, the day disappears. You don't ask what they are doing because it doesn't seem like it's not like humans mm-hmm. anthropological mm-hmm. thing. Mm-hmm. And then after five minutes, at looking the screen the same effect that starts with the music in 30 seconds starts also okay. so i think these are different levels mm-hmm. of experience that's it okay I, I, never thought like i was reading about bees being disappearing etc but mm-hmm. this doesn't let you to think like that mm-hmm. you just get into it mm-hmm. like evolve around it okay. so you don't ask that kind of questions if you look to the and if you experience that insulation. Perfect, thanks. <laughs>